Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobro večer, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Evo meni je danas e, čast predstaviti našu gošu, Sanju Zanki, dobar večer. Dobro večer. A Sanja je ovdje zbog e, današnje teme 13. revija Hrvatskog filmskog i video stvaralaštva mladeži, te prvog festivala međunarodnog srednjoškolskog stvaralaštva nazvanog e, First River Film Festival ili kako, se, kako bi se to prevelo na hrvatski. Festival filma na četiri rijeke. Evo naša suradnica Sara je napravila kao i svak, u svakoj emisiji do sada jednu malu anketu e, sa posjetiteljima ovog festivala pa evo predlažem da prvo čujemo šta su rekli naši mladi sugrađani o festivalu pa ćemo se onda ponovo uključiti ovdje u razgovor. Što misliš o ovogodišnjem filmskom festivalu? Vrlo, vrlo ovoga, kvalitetno organizirano, mm, zanimljivo. Bila je dobra klopa, međutim nije mi se svidjelo to što su ove godine ukinuta alkoholna pića i eh, slične substance na domjenku i to što je McDonald's pokrovitelj. To je globalizirano. Bila je dobra klopa. To je globalizirano. Pa bio je odličan, bio sam volonter i stvarno mi se svidjelo i nadam se da će se nastaviti dalje održavati u Karlovcu. E, filmovi su mi se svidjeli, makar mi pobjednički film nije najbolji. Što misliš o ovogodišnjem filmskom festivalu? fenomenalno. Bio je nada sve zanimljivi, filmovi su bili veoma očaravajući, e, jako sam se dobro provela. Fenomenalno. out to dinner, some place where we can be alone. Can I take you out to dinner? Be alone. Then when the time is right, darling, there is the loving going on. Strange. you. Ove godine odlučili smo se otići korak naprijed te ugostiti i organizirati posebnu kategoriju, točnije znači cijeli mali filmski festival unutar e, revije, to, znači prvi Four River Film Festival. Odaziv je bio fantastičan u konkurenciji Four River Film Festivala imali smo čak 20 filmova, što je za početak e, zaista izvrsno. Valja naglasiti da je festival sam po sebi imao zasebne projekcije koje su kod gostiju i kod gledatelja e, bile izvrsno popraćene. Vi ste imali u znači- stvari dosta e, šareni program, bilo je tu nekakvih retrospektiva starih filmova. Dakle, znači, retrospektive starih filmova su zapravo bile u, povodom e, dječjih projekcija koje su organizirane pod nazivom programa Filmski 5+ jer smo tu željeli pružiti djeci iz Karlovca mogućnost da se upoznaju sa filmovima koje nemaju baš puno prilike vidjeti. Tako smo imali priliku pogledati družbu Pere Kvržice, Vuka Samotnjaka. I, bile su izvrsno praćene projekcije, Zorin nam je bio krcat doslovce 350 e, učenika po, po projekciji. To su bili sve Osnovno školci i što je zapravo zaprepašćujuće da, ok, mi smo prva dva dana imali organizirane školske posjete u okviru ove lektire i svega, pa su učiteljice dovodile. Međutim, e, zadnja dva dana kad smo imali filmove Nede se foki, odaziv je bio strašan. To su roditelji dovodili djecu, gledati čudesnu šumu, filmove koji su, koji su oni gledali u mladosti te željeli pokazati djeci kako to izgleda. Prije su se ovi filmovi, pogotovo Družina Perek Vržice i e, Vuk Samotnjak, to se vrtilo redovito na televiziji, onako reprize su bile bar nažalost, nekoliko puta godišnje. Nažalost, sad ih imamo samo prilike pogledati ovako na, festival. na festivalima. Tako da, eto i prigodno se složilo da nam je i predsjednik e, stranog žirija bio Slavko Štimac, inače glumi u Vuku Samotnjaku te prilika, pružili smo priliku i djeci da se upoznaju sa likom iz filma, što je njima bilo izvrsno u svakom slučaju. On je bio specijalni gost Revi festivala, e, pa kako ste se uopće odlučili za Slavka Štimca? E, pa Slav Štimac, e, osim što evo sada glumio u bio i dobio srce Sarajeva za isti taj E, za to ostvarenje e, bio je jedan logičan izbor kada smo posložili cijeli program i vidjeli da ćemo stvarno puštati Vuka Samotnjaka te smo željeli zaista dovesti ga ovdje i na kraju smo i uspjeli. Na koji način ste došli do njega? Pa preko ekipe filma s kojim, u kojem je gubio. Aha, to je dakle ova koprodukcija. Koprodukcija Propeller filma. Sa... Interesantna cijela inicijativa, ta pokretanja, dakle For River Film Festival, ko je pokretač glavni? Pa pokretač glavni je klub Karlovac. Znači, mi smo prošle godine željeli već to mm, ostvariti. Međutim, došli smo kod e, tajnice Hrvatskog filmskog saveza, Vere Robić-Karica, koji je i suorganizator festivala. E, te smo prvo dobili domaćinstvo nacionalne revije da vidimo kako će... Evo je To je bilo prošle godine, znači 12. revija. Da vidimo kako će nam to proći. Zaista prošlo izvanredno kao i ove godine te smo dobili stalno domaćinstvo revije Hrvatskog filmskog i što mladeži te mogućnost da napravimo i svoju međunarodnu kategoriju, odnosno međunarodni festival unutar istog, iste revije. Pokazalo se zaista, zaista izvrsno i imali smo i međunarodne goste iz Bosne i Srbije koji su bili oduševljeni festivalom, odlučili su isto tako raditi filmove te da se dogodi prijaviti i posjetiti nas opet. Kako će to dalje sada eh, se razvijati obzirom da nemamo ovoga revija hrvatskog filmskog video što mladeži? Dakle, to je samo za mladež do koliko godina? Do, do 20 godina. Do 20. I ovaj For River Film Festival, to je film festival namijenjen koja dobna skupina se isto može javljati? Isto tako srednjoškolci, znači do 20 godina tu ostajemo isto. Jedino što se znači osjeća zajedno spojeni festivali čisto iz razloga što je jednostavnije na taj <laughs> način i organizirati, a i jednom kad zažutite Karlovac, to, to, vam izgleda fenomenalno. Zažutite. jer nam je zaštitna boja žuta. Tako to smo da, vidjeli da ste svi imali ovoga, svi ste svi smo bili u žutim majicama, majicama, sve je bilo žuto, tako da... smo tu pričali o ovoj cijeloj ideji pokretanja festivala, prošle godine ste krenuli s ovom 12. revijom, sada ste dobili stalno. Evo sad smo nešto i u pauzi se dotakli toga oko poteškoća prilikom organizacije i smještajem cijelog tog e, e, velikog broja gostiju, koliko, si, koliko ih je bilo? 130 gostiju je bilo. To je samo van Karlovca što je došlo? To je van Karlovca što je došlo, znači to su samo gosti festivala, s tim da su nam kroz kino, odnosno kroz kazalište Zorindom, koje nam je ove godine ustupilo prostore i pretvorili smo ga uspješno u kino, prošlo 3000 gledatelja, što nije mala brojka. E, goste smo smještali stvarno posvuda, oni su bili smješteni u motelu Roganac, u hotelu Europa, Kalštad, Korana, znači posvuda. E, s tim da, eto, to, to je financijski najveća stavka, ali bili su zaista lijepo smješteni, bilo im je izuzetno ugodno, te su svi najavili svoj dolazak da će i bez obzira napravili film novi ili ne. Znači na godinu možemo očekivati Povećanje još... broja gostiju. Da, pa valjda će se povećati broj kreveta u Karlovcu. I kapacitet u Karlovcu, da. Ok, koliko ste rekla, bilo je prijavljenih e, filmova 20? 20 e, je bilo prikazano u međunarodnoj kategoriji. Bilo ih je prijavljeno više, neki duplo više zapravo, a selekciju je izabrao za, za međunarodnu kategoriju Vjekoslav Živković koji je bio član i jednog i drugog žirija, znači i međunarodnog i nacionalnog. Tu uz njega bio je još znači, u nacionalnom žiriju predsjednik žirija Vedran Šamanović, uvaženi filmski redatelj i snimatelj, te e, Boško Picula koji je inače urednik Kokica, film, zapravo emisija za mlade koja se bavi filmom na HRT-u. Dok u međunarodnom žiriju, znači predsjednik je bio Slavko Štimac, bio je tu je Vjekoslav živković kao član žirija i Petar Krelja koji je uskočio umjesto Amina Dore stvarno dosta posla i za žiri. Koga se skupa odvrtilo se filmova? 15 tijekom... projekcija bilo, šest festivalskih plus popratni program, devet projekcija. Znači filmski 5 plus, e, projekcija filma Ajde dan proći od Matije Kukovića, Znači zaista bogat program i imalo se zaista jako, jako, jako puno toga za vidjeti. Svi koji su prolazili pored doma, zaustavili su se barem jednom, ušu unutra, vidjeli kako to sve izgleda. Projekcije su bile fantastične, filmovi koje ste imali priliku vidjeti su bili isto tako zaista impresivni i vrijedilo ih je pogledati. Evo to smo čuli od ovih naših anketiranih, e, to su bili učenici gimnazije i šetači. I, i naši volonteri kojima se i ovom prilikom zahvaljujemo na njihovom izvrsnom radu. Ko vam je još pomogao? Hrvatski filmski savez je su organizator. Mhm. E, cijelog festivala i revije. Znači oni, nisu, oni su već dakle, direktno Oni su baš direktno uključeni. Te e, pomagali su nam zaista svi od McDonald'sa koji nam je generalni pokrovitelj pa dozorim koji je ustupio prostore, autotransport Karlovac, to je, mm, zaista impresivan broj sponzora koji, kojima još jednom svima e, ovom prilikom zahvaljujemo na njihovom odazivu, nadamo se da će i sljedeće godine nas isto tako popratiti jer bez njih jednostavno festival ne bi mogli ni izgurati. Koliko vam je trebalo vremena za organizaciju cijele? Dakle, pa vremena je točno, s obzirom da je bilo prestupna godina, trebalo 362 dana, znači plus četiri festivalska dana kada se to sve odvijalo. Godina dana je zaista potrebna da se to kvalitetno pripremi, plus one zadnje pripreme koje su intenzivne toliko da se više ni ne ide doma, <laughs> nego su probdjevene noći i noći. Dakle, vi ste krenuli direktno znači, kad je završena ova bila 12. revija prošle godine. Tako smo i ove godine već krenuli u organizaciju 14. revije drugog Four River Film Festivala. Već ste sada u Već sada Jeste u nekako pregledali gdje su bili propusti, ako ih je bilo, šta treba poboljšati? Pa više manje, znači dobili smo i e, informacije od gostiju, svega šta, šta bi možda trebalo popraviti da to još izgleda bolje. Međutim, velim, stvarno naglašavam da su svi bili izuzetno zadovoljni, te smo dobili iznimno pozitivne kritike i bili izvrsno medijski popraćeni. Tako da ništa težimo i dalje boljem, e, što, što boljem programu. Pa imate e, kontakt, da pače neki vaši članovi su, koji su bili u organizaciji ovog festivala već imaju iskustva iz nekih e, festivala u Hrvatskoj? Pa zapravo postojimo, postoji trojac <laughs> za sada, a sve više i više članova iz Kuba nam se pridružuju u organizaciji tih festivala. Marija, Marija i ja, znači Marija Ratković, Marija Markezić i moja malenkost koje smo krenule nekako ubaciti se u tu organizaciju festival kako bismo joj stekli iskustvo da stvorimo i vlastiti festival, što nam je na kraju krajeva i uspjelo. Tu smo povukli i mlađe naše članove koji čim su došli u Zagreb e, im se svidjelo isto tako rad na drugim festivalima i eto, napravili smo jednu izvrsnu ekipu koja gura sve to. Na kojim ste festivalima radili u Zagrebu? o, ne samo na Zagrebu, na mnogim festivalima, nego u, cijeloj Hrvatskoj. To je broj koji, sad smo baš brojali u tri godine sigurno na sedam, zapravo dvije godine na sedamnest, 18 festivala. Filmskih? Filmskih festivala. No, to je već da, dobro, dobro da, da i sad sve krenem na brat, od Motovuna do Zagreb Film Festivala, Zagreb Doksa, Festival mediteranskog filma u Splitu koji je pokrenut ove godine. Zaista jedan impresivan broj, vjerujem. Zatrzymaj się na mnie! Zatrzymaj się na mnie! Zatrzymaj się na mnie! E, vezano za ovogodišnju e, reviju hrvatskog filma i video stvaralaštva mladeži, odnosno For River Film Festival, e, malo smo razgovarali i o vašem off programu koji ne smijemo preskočiti, koji je ovako vrlo važan. Dakle, pa program koji nije direktno filmski bio. Znači, je program je zaista bio bogat, osim ovog e, filmskog dijela, znači programa Film, film 5+. Tu je bio i koncert Slobodnog ulaza, mladog benda koji korača velikim stazama i zaista su dobri. E, odmah nakon otvaranja festivala. Zatim smo imali e, film Matije Kuković Ajde dan prođi te predstavu Kraljica iznimno uspješnu predstavu Kraljica e, kazališne skupine Dno na Starom gradu što je bilo mene je prvenstveno iznenadilo koliki broj ljudi iz samo Karlovca došao bez obzira na naše sudionike koji su svi zaista došli gore na Stari grad i željeli smo tim off programom pokazati da se u Karlovcu odvija i nešto drugo osim filmskog festivala, znači da postoji da postoji to kazalište, da postoje mladi bendovi koji na neki način im se ovdje pruži prilika da, da pogledaju, odnosno da, da rade. Vi ste imali najavljenog DJ-a iznenađenja, o tom se e, šuškalo. Znači, trebao biti VJ, inače, kao visual DJ ili kako to već bude. Nama je zapravo on to trebao uh, prezentirati i pokazati kako se to radi, međutim on je nažalost uh, zapeo u Berutu i nije uspio doći. Tako da... Tako da ste imali nešto, nešto zamjenski? zamjenski smo imali DJ-a. To je gore isto bilo na... Gore se bilo na starom gradu, znači nakon predstave Kraljica odmah smo imali i dj koji čisto da se napravi neki ugođaj s tim da, da se gosti zabave i no, rekli ste da je bio dobar odaziv gostiju, e, što se tiče dakle 130 gostiju iz vana, dakle ne samo iz Karlovca, nego i 130 van, gostiju van, Hrvatske, e, iz regije. 130 gostiju znači sami gosti festival. međutim ova brojka od 3000 je nešto što je i nas jako iznenadilo, te moramo priznati da su nam stvarno projekcije bile pune krcate. Zorinama smo otvarali balkon gore stalno gotovo i e, mislim pozitivno nas je iznenadila ta tolika posjećenost i toliko dobar odaziv Karlovčana na sam festival. Očito je da nešto takvo u gradu je do sada nedostajalo i drago nam je da smo mi tu da to pružimo gradu. Pogotovo e, kad se zna da Karlovačko, jedino Karlovačko kino koje ne radi. Ne radi. Da, e, kakva je situacija sa vašim ovim eksperimentalnim kinom tamo? Mikrokinom. Mikrokinom. Pa mikrokino još nema t, e, sad trenutno zaživljeni program, međutim radimo i na tom još uvijek e, gdje bi htjeli prikazati filmove koji nisu nešto što možete pogledati pa u sinestaru, Broadwayu i to, nego filmovi koji, do kojih je teško doći. Mi imamo priliku preko Hrvatskog filmskog saveza doći do takvih filmova. Trebalo bi zaživjeti znači, cijeli program kino je uređeno za sada, jedino nam fali malo kapaciteta što se tiče ljudi koji su trenutno u Zagrebu da bi se to pokrilo. No, to je u biti problem dosta velik, ne samo kod vas, nego općenito taj nekakav odljev. Odljev um, odljev mozgla, mladih ljudi, dakle odlaze na E, fakultet u Zagreb ili Rijeku i tako sad treba se pričekati. Treba se pričekati dok to završi, ovo pri kraju smo sad. Znači, e, e, svi planirate se vratiti u Karlovac? Planiramo se vratiti u Karlovac. Evo što se tiče ovih, ne samo stranih naslova, nego i domaćih pitanja oko toga autorstva. Kako, kako rješavate taj dio? Pravo dobijamo preko Hrvatskog filmskog saveza, znači svi filmovi koje ćemo mi tamo prikazivati su dio njihovog programa koji oni vrte konstantno na Tuškancu što su tipa talijanski film, znači pa ciklu španjolskog filma. Planiramo tak, takve ostvore napraviti, što kod njih je iznimno posjećeno i nadamo se da će i u našem mikrokinu, točnije našem još manjem kinu, kako ga mi zovemo, e, zaživjeti. Vjerujem da Karlovcu tako nešto treba, s obzirom da zaista nemamo kino, a sve filmske naslove koji su sada aktualni se mogu pogledati u Sinestaru i ovim kinima u Zagrebu. Međutim, ovako nešto eh, je teško doći do njih, a kad se dođe do njih vrijedi ih stvarno i pogledati. Popularno se zovu ili art filmovi. Art tako Da, Rijetko se vide i kino dvoranama, tu i tamo na televiziji. Tu i tamo na televiziji, ako se ponovno. Kasnim termin. Kapacitet ovoga vašeg kina na će neki biti 30 ljudi. To je taman, ne. To je to taman, da. Za interes koliko. Planovi dalje, kino kluba Karlovac, odnosno video družine koji su nekako pa oni su povezani. Da, emisija da, već video družina djeluje pod kino klubom. Sve objasni. Pa planovi su i dalje jel', povećati kao broj članova, s obzirom da ćemo krenuti ove godine sa tim zimskim tečem za srednje školce. Te naravno i dalje organizirati ovu reviju i Karlovcu dati svake godine ovakav festival koji, koji mu je potreban. Zažutiti grad, kako mi to kažemo napraviti našu vlastitu produkciju, zaživjeti mikrokino i imamo zaista mnogo planova. A kakva je situacija sa e, dakle, mladima koji više nisu srednjoškolci, pa znači pa studentima, je, tako ne? Upravo zbog toga je to, znači, osnovan kino klub, zato što nakon, po završetku srednje škole mi se ne bi imali priliku više baviti filmom i vratiti se tu jer je video družina zapravo bila gimnazijska sekcija te smo osnovali kino klub kako bi mogli dalje stvarati filmske uratke te na kraju krajeva organizirati jedan ovakav festival. Puno posla pred vama. Posla je puna, godina dana do idućeg festivala i eto, nadam se da ćete nam se pridružiti. se može negdje još pogledati cijeli program, dakle ovih filmova koji su bili, ima negdje web stranica, YouTube ili nešto? Pa na YouTube nije, zato što su to mislite ovaj program koji je bio revijski i festivalski, pa može se pogledati kod nas u klubu, svakako otvoreni smo ako neko ima želju, može doći kod nas pa ćemo... Ili za neke kontakte, kako se može najjednostavnije kontaktirati Pa najjednostavnije se može kontaktirati znači ili direktno u klub na broj telefona 654133 ili na našim stranicama može to najjednostavnije wwwrevija Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Yeah!